ciam ni fin fine alvenos? La voio al iu celo, ciam lau propra sento, dauras prilonge, ol la revena voyaggio. Sciencistoi nun credas, che ili trovis clarigon por tiu fenomeno. Estas certai aferoi en la vivo, pri ciui oni vere povas fidi. Matene levigas la suno, post pluvo sequas sun brilo. Cae la infanoi post kelk minuta automobila veturado, ciam comenzas criticaci. La plei acra armilo en la arsenalo de la infanoi estas la conata demando ciam ni alvenos fin fine. Ili elbusigas tiun demandon cun riprocemo, cae plilongigas cetio la lastan vorton. Bone eblas che che patroi sur voie al feriado au al alia celo pli ofte cae pli urge confrontigas cun tiu nerv incita demando ol sur la revena voio. Esploristoi de la Universitat de Miami en Florido usono argumentas en faca giornalo che la malsama cel attendas in teno sur la voioi tien cae reen influas la senton pri tempo d'auro. che, pro tio, tien veturo tendence sentigas pli longa ol reen veturo. La nervosezzo sur voie al sin presenta candidatiga interparolo parolo povas misere longigi la tempon. En la esplor faco pri la tempo sento, la fenomeno portas la nomon excurso revena effecto, la revenvoia effecto. Oni observis gin en studoi sub diversai condicioi. Tiel exemple esploristoi de la Noviorca Universitato rapportis en la jaro 2001 che studentoi credis che ilia voio alla universitato dauras pli longe o la revena voio heimen. Ilia ideo sia tempe pri cio povus nasci la effecton estis familiarezzo. La circauagion de la logloco ili consideras pli conata, cae tial dauras pli longe, gis oni havas la senton esti vere sur voie. Sur la reveno voio, tio estas io alia, char la ec iro ocasas en mal pli conata circauagio. Aliai esploristoi argumentis che la taxo antau la voyaggio estas la decida factoro. Revenan voion oni comenzas cun la perspectivo che gi dauros tre longe. La voio tien ja estis daurema. Attendante pene passantan tempon, la reveno voio tiam flug rapide passas. Ambau ideoi havas iun kernon diras la esploristo en Florido, kai ofertas en la actuala studajo croman ideon. Voyagi al celo ciam estas kunligita kun cela tendo, ciu positiva au negativa. Ciu forveturas al feriado, tiu antau gioias, prispertoi, malstrecigioi, aventuroi, cae neconatai locoi kiu iras al sin presenta interparolo, au kiu comensas ofizan voyagion, tiu sentas en tiu caso eble nervosetson au timemon. En ambau casoi ocasas corpa excitigio, antau gioio au timo metas la corpon al spezzo de strecigio, kio ocasas pli forte sur tien voio, ol sur revena voio tio mal rapidigas la subjektivan temposenton. Che la grado de corpa activigio havas concernan efikon, tio estas bone pruvita. Ce febro, la tempo shaine pli mal rapide forfluas. Ancau ci spezai farmacologiai stimulajoi en studoi montris la saman efikon. La actuala studajo el Florido nun montras che la cel attendas interno influas do ancaula la tempo senton, antau cae post atingo de celo. Porce patroi tio signifas? Por ili, la tien veturo same sentigas, kiel aparte daurema cae longa, jam nur pro la stresso, cion causas la critica chantai infanoi.